sakkizinchi o'dg'urmishning bu tushga boshqacha ta'bir berganligi aytiladi o'dg'urmish javob berib dedi bu tushimning ta'biri mundoq emas ay tang tush do'stim bu tushni sen uxlaganda ko'rgan bo'lsang ta'biri sen aytgandek o'ngishliq bo'lgan bo'lar edi sening borliq himmating bu dunyo uchundir bu dunyoni orzu qilganlar bu dunyoga erishidi man bu dunyoni tashlab qochgan odamman qara mushaqqat chekib bu yerda turyotiman tushda birini manga to'liq o'rmiding angla bu tushni man sanga o'rib beray egiz baldoqliq sho't ko'rganlikim mening ta'birimcha tiriklikdir ay qarindosh sho'tining beshig'icha ko'tarildim demak yeshimni tugatdim rizqimni yeb bo'ldim beshig'i o'rliginimda qassob kelib manga bergan suvni ilib ichdim u qassob otiliqlarni otisiz qilg'uchidir ay qilqi pak qara u shundoq qassobki ravoj topqanlarni buzg'uchi jonliqlarni tirik qo'ymag'uchidir idishdiki suvni butunlay ichganlikni hayotliq deb ta'bir berib yeshimni uzartding yerimini ichsa yerim o'lishi qolsa sen aytgandek suv hayotliq belgisi suvning yerimini ichib yerimini qo'ygan bo'lsam hayotimning yerimi qolgan bo'lar edi lekin idishlik suvning hammasini tugal ichdim demak hayotimni tugatdim esan yaxshi qol aqlliq dono nima deydi angla donolarning so'zini so'zning negizi deyish kerak tushida jomdiki suvning yerimini ichsa hayotliqning yerimi tugidi yerimi qarz qoldi agar suvni tugitib tugal issa hayotliq tugidi go'r qezildi degan so'z yuqori uchib osmonga ko'tarilishim yeshil ko'kka o'rlab havoga singib ketishim pok jinimning qepidan chiqib yenib kammasiyaga uchib ketganligidir demak xudo tushimni manga balgi badi o'limga tayyorlanishim kerak ay palvon bu tushning ta'biri ana shundoq Маңа башқычы өрідің әй құдіретлік. Сән менің көңілімні яқшы қымақчысын. Лекін өлім хаман кәлді. Дары дәрманы yo'q. Әмді қарап бақ, әй ділі зирәк. Боз ерләні өлім оңтай тоңтай қылып әтті. Қанчылығын қазір орды безәклік сарайланы өлім бұзды. Оныңдың қарабыла қалды, хәйхат. qanchilig'an mag'rur jasur buyuk baglarni o'lim yerga tiqdi nazar sol ay tirik qanchilg'an kuchlik bilaklar to'plagan dunyoni o'lim kelib chechivatdi pok pokiz tugatdi inson tug'iladi o'ladi bu hayron qolarliq emas hamma nafas og'uvchilar o'limga mahkumdir qara ajablanarlik shuki o'lgichi vujud o'limini unutib eg'iziga ilibmi qo'ymadi bu g'ofil inson o'ladiganligini bilidiyu lekin o'zidan g'aflat uyqusini neri qilmaydi qara o'lim haqdir uningdan kashkila bo'lmaydi o'limdan keyin ahvolim qandoq bo'ladikin g'amim shuki ay ko'nglimdiki do'stim o'limdan keyingi ishlarimga tangrim ravoj bersin barig'i qanoat qilib kun kechirdim rohat mushaqqatlar o'tib ketdi keçilerim yo'q edi qo'limni qisqa tutdim tovar dunyo yig'midim arzu havaslarga ko'ngil bermidim o'z yuklarimni bugungi kunga atab saqladim barliq gunohlarimni yengillatishni tiladim bilim pand nasihat va tarbiya berguchi mehribon kishi nimadaydu angla Bihut bo'lma gayret qil yükünü yengillet, yolun kıldın nozukdir o'zingni to'g'rila bugun yotma amgak qil ishingni rivojlandir tortgan mushaqqatlaringni ketar vaqtingda unut yana shundoq dedi ey chin mehribon qarindosh man ketaman orqamdan sami kelasan ey do'st sana bir necha ig'iz so'z qilay meningdan keyin san uni unutma hayot vaqtimda o'zim sana mehribonlik qilay mandan keyin bu so'zim mehribon bo'lib qolsin